Նախքան հարցին անդրադառնալը, փորձենք հակիրճ տեղեկանքի տեսքով պատկերացում կազմել երկաթուղային հաղորդակցության այդ նախագծի մասին։ Եվ այսպես Բաքու-Թբիլիսի Կարս տրանսպորտային մայրուղու շինարարության նախագիծը հաստատվել է 2007 թվականի փետրվարի 7-ին Վրաստանի մայրաքաղաքում Հայաստանի 4 հարևաններից 3-ի Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ստորագրած միջպետական համաձայնագրով կամ ինչպես այն կոչվել է Թբիլիսյան հրշակագրով, որն առնչվում էր այդ երկրների միջև հաղորդակցային եւ էներգետիկ համագործակցության խորացմանը։ Երկաթգծի ընդհանուր երկարությունը 826 կիլոմետր է։ Նահանգի շրջանակներում կառուցվել է 105 կիլոմետր երկաթգիծ Ախալքալակից մինչև Կարս, որից 29 կիլոմետրը բաժին է ընկնում վրացական, 76 կիլոմետրը թուրքական տարածքներին։ Բացի այդ, վերակառուցման, այսինքն արդիականացման է ենթարկվել Ախալքալակ Թբիլիսի ուղեհատվածը։ Նախնական արժեքը սահմանված էր 422 միլիոն դոլարի չափով, որից 202 միլիոնը պետք է հատկացվեր վրացական, 220 միլիոնը թուրքական հատվածի կառուցմանը։ Ծախսերը կողմերի միջև բաժանվել են հավասարաչափ։ Ադրբեջանը Վրաստանին նվազագույն տոկոսադրույքի վարկի տրամադրման միջոցով ախալքալակից մինչև թուրքական սահման ընկած հատվածի շնարարության համար եւ Թուրքիան։ Ադրբեջանն իր հաշվին արդիականացման է ենթարկել Մարնեուլի ախալքալակ ուղեհատվածը։ Սակայն շինարարական եւ այլ նյութերի, ինչպես նաեւ ծառայությունների հետագա թանկացումների հետևանքով տարիների ընթացքում քանիցս վերանայման է ենթարկվել նախագծի ընդհանուր արժեքը։ Օրինակ 2008 թվականի վերջերին այն արդեն կազմել էր 800 միլիոն դոլար, իսկ 2011-ին 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար։ Սակայն այդ ցուցանիշը հետագայում քանիցս աճել է։ Մասնավորապես, ինչպես վերջերս հոկտեմբերի 30-ին երկաթգծի բացման արարողության հայտարարել է Ղազախստանի վարչապետը, նահագծում ընդհանուր առմամբ ներդրվել է ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Առաջին փուլում նախատեսվում է այդ երկաթողով տարեկան փոխադրել մինչև 10 միլիոն տոննա բեռ եւ շուրջ 1 միլիոն ուղևոր։ Իսկ հետագայում Միջանցքի տարեկան թողնակցությունը կարող է կազմել 30 միլիոն տոննա բեռ, իսկ ուղևորների քանակը պետք է հասնի 3 միլիոնի։ Ելերումը նշեմ նաեւ, որ նախագծի մասնակիցների մտահղացմամբ նոր Միջանցքը ոչ հեռավոր ապագայում պետք է հանդիսանա ավելի մեծ մեկ այլ նախագծի մաս, ըստ որի հարավային Կովկասի երկաթողին պետք է Թուրքիայի տարածքով կապվի Եվրոպայի հետ։ Այդ նպատակով Թուրքիայում Բոսֆորի նեղուցում կառուցվել է Մարմարա կոչվող ստաժերար երկաթուղային թունելը, ինչն ուղիղ կապ կապահովի երկաթուղու համաեվրոպական ցանցի հետ։ Բացի այդ, նոր նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է Կարսից դեպի Նախճիվան ձգվող երկաթգծի շինարարություն, իսկ հերանեկարում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս նախագիծը պետք է դառնա Եվրոպա, Կովկաս, Ասիա երկաթուղային արագընթաց միջանցքի մաս։ Բացի տնտեսականից Բաքու Թբիլիսի կարս նախագիծը ինչ խոսք ունի նաև քաղաքական ենթատեքստ։ Այն անշուշտ ձեռնտու չէ տարածաշրջանի մյուս երկրներին, Իրանին եւ առանձնապես Հայաստանին։ Հիմնական ներդրողները Անկարան եւ Բաքուն նպատակ ունեն տնտեսական այս ճանապարհով մեծացնել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքական ազդեցությունը տարածաշրջանում թույլ չտալ, որպեսզի Հայաստանը հաղորդակցության տարանցիկ երկիր դառնա եւ այսպիսով իսկ հանդես գա որպես գործոն տնտեսական կարևոր նշանակության այս միջանցքում։ Պատահական չէ, որ նախագծի հիմնական ներդրողները կտրականապես մերժեցին այլընտրանքային ուղուց, բացառապես արդիականացման ենթակա Գյումրի Կարս երկաթգծի ընդամենը 12 կիլոմետր երկարության հայաստանյան ուղեղատվացից, ինչպես հայտնի է, Այն դեռևս 1899 թվականին շահագործման հանձնված Թիֆլիս Ալեքսանդրապոլ կարս շուրջ 214 կիլոմետր ընդհանուր երկարության երկաթուղու բաղկացուցիչ մասն էր եւ ուղևորափոխադրումներ ու բեռնափոխադրումներ էր իրականացնում նաեւ Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին 1918-1920 թվականներին Խորհրդային կարգերի օրոք մինչև 1989 թվականը Գյումրի Կարսը Թուրքիայի հետ գործող միակ երկաթուղային ճանապարհն էր ու ծառայում էր հիմնականում բեռնափոխադրումների համար՝ տարեկան 10 միլիոն տոննա թողունակությամբ։ Անկախացող Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ Գյումրի Կարս երկարգիծը պետք է գործարկվեր նաև քաղաքացիական անձանց համար։ Սակայն 1993 թվականի ապրիլին Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից Խարվաճար Քելբաջարն ազդագրելուց գրեթե անմիջապես հետո Թուրքիան միակողմանի փակեց օթային եւ ցամաքային սահման Հայաստանի հետ։ Միջազգային հանրության ճշմարտ ներքո օթային սահմանը վերաբացվել է 1995-ին, իսկ հա ցամաքային սահմանի վերաբացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման համար Թուրքիան առաջեր քաշում հայկական կողմի համար անընդունելի մի շարք նախապայմաններ, որոնց Դրանցից հիմնական են Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին, հրաժարումը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից եւ ընդհանրապես Թուրքիայի նկատմամբ պահանջներից։ Այս համատեքստում նշեմ նաեւ, որ եթե ուժի մեջ բտեր 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական համաձայնագիրը, ապա երկու ամսվա ընթացքում նախատեսվում է շահագործել Գյումրի, Կարս երկաթգիծը ուստի եւ Ախորյանում մեկնարկեց շնարական Երուսերը։ Բայց քանի որ Ցյուրիխյան արձանագրությունը ըստիս ընդգծում են բարեբախտաբար ոչ միայն հավանության շարժանացավ, այլև շատ արագ հանվեց թուրքական մեջլիսի օրակարգից, Ոստի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, այսպես ասած Լուսանսկ նետվեց Գյումրիից կարճ զրկվող տարանցիկ երկաթուային միջանցքի գործարկման գաղափարը։ Ինչ վերաբերում է Իրանի պարագային, ապա ինչպես Պանորամա ԷՄ լրատվական գործակալության թղթակցի հետ զրույցում վկայել է Իրանագետ Վարդան Մոսկանյանը, Բաքու Թբիլիսի Կարս երկաթուղու գործարկման շուրջ Իրանի ստացված ոչ պաշտոնական արձագանքներն առնվազն այդքան էլ խանդավառ չեն։ Անձամ ես այն տեսակետին եմ, որ Իրանը վաղ թե ուշ այս կամ այն չափով օգտվելու է Բաքու Թբիլիսի Կարս երկաթուղու ընձեռած հնարավորություններից Բնականաբար ոչ ներդրող փայատերի, այլ պատվիրատու գնորդի սակավիրավ կարգավիճակով։ Մյուս կողմից, ինչպես այդ նախագծի ներդրողներն են ծրագրում, մոտ հերանկարում այն պետք է կապ հաստատի ինչպես կենտրոնական Ասիայի, նույնպես եւ հարավային Ասիայի երկրների, առանձնապես Չինաստանի եւ հարավային Կորեայի հետ։ Ոստի եւ հազիվ թե նրանք խուսափեն իրանական երկաթով եւ ծովային նավահանգիստների ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտությունից։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Թեհրանը հավատարիմ մնալով դեպի եվրոպական երկրներ ցամաքային հաղորդակցության խնդրում իր վարած այլընտրանքային քաղաքականությանը այդ կապակցությամբ իր խոշորացավալ նախագծերն ունի որպես այդպիսի ներկայումս ակտիվ քննարկումների եւ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման փուլում է գտնվում հարավ-հյուսիս երկաթգծի շինարարությունը, որի միջոցով Իրանը կարող է լայն հնարավորություն ստանալ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի տարածքներով դեպի Եվրոպա բեռնափոխադրումներ եւ ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու համար, շրջանցելով Թուրքիայի տարածքը, որի հետ առանց այն երկաթուղային կապ ունի։ Երկրորդ նախագիծը ելնում են Հայաստանի տարածքով դեպի Վրաստան Սևսովյան նավահանգիստներ ներկայումս զգվող ու բավական գործունակ հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու վերաբերում է Իրան-Հայաստան երկաթգծի շինարարությանը որը նույնպես գտնվում է միջպետական պայմանավորվածությունների փուլում եւ որի իրականացման դեպքում իրանական բեռները կարող են հաջողությամբ հասնել դարձյալ վրացական նավահանգիստներ, որտեղից եւ եվրոպական երկրներ։ Ընդ որում Իրանը խնդիր ունի տարանցիկ ավտոփոխադրումների զգալի ծավալը Թուրքիայից տեղափոխել Հայաստան։ Երրորդը Կասպից ծովի միջով անցնող ուղագից երթուղին է դեպի Ռուսաստան, որտեղից էլ դեպի Եվրոպա։ Այնպես որ ինչքան էլ որ Իրանի համար տնտեսապես ձեռնտու չլինի Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղին, այնուամենայնիվ Թեհրանն ունի այդ բացը լրացնելու այլ հնարավորություններ եւս։ Պարզապես հաղորդակցության այլընտրանքային ուղիների որոնման նրա այդ քաղաքականությունը բացատրում է ոչ միայն եւ ոչ այնքան տնտեսական գործոնով, ինչ որպես առաջնահերթ նշանակության անհրաժեշտություն կարևոր է ցանկացած երկրի, այդ թվում նաեւ Իրանի համար, այլև քաղաքական բաղադրիչում։ Բանն այն է, որ պաշտոնական Թեհրանը ժամանակի փորձության միջով անցած անվստահությամբ է համակված իր անմիջական հարևաններից երկուսի՝ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ, որոնցից յուրաքանչյուրը կամ երկուսը միաժամանակ օգտագործելու այս կամ այն տնտեսական գործոնը անսպասելի կարող են մոտ կամ հեռու ապագայում քաղաքական խնդիրներ դնել նրա առջև։ Մինչդեռ ահա հաղորդակցության ուղիների այլընտրանքը խուսանալու լայն հնարավորություն կարող են ձեռնել, ինչին եւ ձգտում են Թեհրանի իշխանությունները։ Վարդան Ոսկանյանի գնահատմամբ մեջբերում եմ իրանցիները համարում են, որ այս նախագիծը միտված է տարածաշրջանային տրանսպորտային ծրագրերից դուրս թողնելու ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև Իրանին, ինչպես նաև հարավային Կովկասի տարածաշրջանում սահմանափակելու վերջինիս ներկայությունը փոխարենն ուժեղացելով թուրքական գործոնի ներկայությունը։ Իրանագետի տեսակետով փաստորեն բացի Հայաստանից կա տարածաշրջանային եւս մեկ ուժ, որը ամենևին հույսեր չկապում այս երկաթողու հետ եւ շահագրգիռը, որ เป զի տեղի ունենան այլ ընտրանքային գործընթացներ, նկատի ունենալու նախ եւ առաջ Հայաստանի, Իրանի եւ երրորդ կողմերի ներգրավմամբ ձևաչափերը։ Բայց անդրադառնանք մեծ հետաքրող գլխավոր հարցին։ Արդյոք Բաքու Թբիլիսի Կարս երկաթուղին իրական թե կեղծ մետաքսի ճանապարհ է, ինչպիսին այն ներկայացվել է հոկտեմբերի 30-ին տրանսպորտային Աթմիջանսկի պաշտոնական բացմանը, որին բացի Ադրբեջանի նահագահից ներկա էին նաև Թուրքիայի նախագահը Վրաստանի, Ղազախստանի եւ Ուզբեկստանի կառավարությունների ղեկավարները։ Այսօր մենք հայտարարում ենք Լոնդոնից մինչև Չինաստան ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցության ստեղծման մասին հանդիսավոր արարողությանը հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ով մինչ Բաքու ժամանելն ասել էր. «Մեջբերում եմ, մենք անիծում ենք Հայաստանի զապտողական քաղաքականությունը եւ նրա վերջին սադրանքները, որոնք չեն կարող նպաստել տարածաշրջանում խաղաղությանը»։ Մեջբերման ավարտը Ընդ որում ելույթներում մեկ անգամ չէ որ արևելյան հաջողախոսությամբ շեշտվել է, թե վաղեմի ժամանակներում Ասիան Եվրոպայի հետ կապող երթուղու պատմական մետաքսի ճանապարհի վերականգնման գաղափարը պատկանում է Չինաստանի նախագահին։ Բայց ահա, ինչպես ակնհայտ դարձավ արարողության արձանագրությունից, Չինաստանից եւ ոչ մի ներկայացուցիչ ելի չմնաց թե անձամբ մտահղացման հեղինակը Չինաստանի նախագահը ներկա չէ միջանցքի բացմանը կարող է հարցակի։ Իսկ ինչու՞։ Պարզում է բանն այն է, որ երբ առաջին գնացքը Ղազախստանից ուղևորվեց դեպի Ադրբեջան, ապա Վրաստան, այնտեղից ճանապարհը շարունակվեց Լավստանավով դեպի Ստամբուլ, չինացիները համարեցին, որ այդ ճանապարհը ձեռնտու չէ իրենց։ Նրանք հիմա մշակում են Ղազախստանի տարածքով դեպի Ռուսաստան ճանապարհ կառուցելու նախագիծ։ Այսպիսով, չինական մասնակցություն չկա այդ նախագծում։ Չինաստանը միջոցներ չի ներդրել այդ ծրագրի մեջ։ Ինչպես Հայաստանի առաջին լրատվական ծառայության թղթակցի զրույցում նշել է Մերձավոր Արևելքի եւ Կովկասի հարցերի փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը, մեջբերում եմ, Բաքու Թբիլիսի կարս միջանցքը չի կարող հերանակարային լինել, քանի որ նա անցնում է աշխարհակահաղական անկայունության գոտիով Սիրիայում շարունակվում է պատերազմը, Քրդստանի շուրջ անկայուն իրավիճակ է, Թուրքիայի արևելյան վիլայետներում քաղաքացիական պատերազմ է եւ ամենևին էլ միանշանակ չէ իրադրությունը Իրանում։ Այսպիսի անկայուն տարածաշրջաններում տրանսպորտային միջոցներ չեն կառուցում եւ պատահական չէ, որ Չինաստանը ներդրումներ չի արել։ Ուշագրավ է նաև հայտնի ռուս փորձագետի պատասխանը թղթակցային հարցին, թե իր գնահատման Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթողին կարող է համարվել մարտահրավեր կամ ռիսկ Հայաստանի համար։ Իրականում այն ձեռնտու է մեզ համար, ասել է Ստանիսլավ Տարասովը, հավելելով, որ եթե պետք լինի տանկեր մտցնել Թուրքիայի արևելյան վիլայətներ, ապա ճանապարհներն արդեն կառուցված են։ Նրանք մեզ համար են կառուցել։ Եթե փողն են, թող կառուցեն, իսկ ճանապարհներից կօգտվենք մենք, շեշտել է նա։ Պաշտոնական Բաքուն այնուամենայնիվ արդեն իսկ փորձում է երկաթողային նոր միջանցքի գործարկման փաստը քաղաքական խաղակար դարձնել Հայաստանի եւ Արցախի հետ իր հակամարտության մեջ։ Շարախնդորեն ակնարկելով, որ Հայաստանին դուրս են թողել հերթական տարածաշրջանային ծրագրից, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հայտարարել է, թե Հայաստանը կարող է Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթգծին միանալ միայն այն դեպքում, երբ դուրս բերի զորքերը իր ձևակերպամբ ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Պաշտոնական Երևանը չի հապաղել, ինչպես ասում են, տեղը դնել չափնանցած ադրբեջանցի դիվանագետին։ Նախ օկուպացված տարածքներից Ադրբեջանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը, մասնավորապես Գետաշենից, Մարտունաշենից եւ Շահումյանից։ Ի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը։ Եթե կան օկուպացված տարածքներ, ապա դրանք օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից։ Երկրորդը, եթե Ադրբեջանը ցանկանում է, որ Հայաստանը միանա տարածաշրջանային նման նախագծերի, ապա ինքը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, որպես դե յուրե անկախ պետություն։ Հայկական առածն ասում է խելոքի 1, հիմարին 1001 ասա։ Մենք արդեն կորսել ենք հաշիվը եւ չենք էլ հիշում, թե որ հազարորդ անգամն ենք Բաքվին ասում Արցախը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին բայց հասկացողն ով է։ Պարզում է Ադրբեջանի Պարագայում 1001 անգամն էլ քիչ է, ահավոր քիչ։ է.